trede loden. Divizou gwenedek. Gelet eur et prestañ ou martan dañ de nan derma? Ne lantche, chiwar, kase de bet de gampen. I farsa, lior? Pa, draie de refluskeer, imen pez de vounet? De di ur medicinour. Van a chevroz, mon ur anger dreit. Pereg ou houlen eur chag doum prestañ i e huiltan an doar. Sur on, vo goutan d'ober. Ma de, gelet eur an chehet oa, retche drouk dañ.